Rožu kronas visvētākās jaunavas Marijas godam, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es esmu sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Rožakroņa pirmā daļa - priecīgā. Pirmais noslēpums - eņģeļa sludinājums. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļus Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļus Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Lūdz, lai ir tēvam un dēlam un svātajam goram. Marija bez pirmdzimto grāka imta. Mums jēzu, pīdot mums. Otrais noslēpums - Marija apmeklē svēto Elizabeti. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Marija bez grēka ieņemtā. Trešais noslēpums - Jēzus piedzima Betleme. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miezas auglis Jēzus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, Marija bez grēka ieņemta, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainu Ceturtais noslēpums - Jēzus upurēšana svētnīcā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Marija bez iedzimtā grēka ieņemtā. Mans Jēzus. Piektais noslēpums - bērna Jēzus atrašana svētnīcā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Pienišķomai. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Marija bez grēka ieņemtā. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava. Es ticu uz Dievu, visvarano tēvu, dabas un zemes radītāju un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušu vēlu, mūsu kungu, kas ir ieņēmts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris un abadījis, nokāpis selē, trešajā dienā augšām cēlies uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva. kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.